Ones de Pau, a Contrabanda FM. Salutacions a tothom. Aquesta setmana, a Ones de Pau, emetrem un programa enllaunat perquè diumenge 24 d'abril el conductor d'aquest programa serà a la vora del bosc, com diu la sintonia, però de veritat. I tot i que no podrem ser en directe als estudis de Contrabanda FM, us deixo tres àudios força interessants que potser tindrem ocasió de comentar un altre dia. Els tres àudios es van gravar el 2008, durant les jornades de celebració del 25è aniversari de la Fundació per la Pau. A les jornades van participar-hi diversos ponents, però nosaltres hem seleccionat i editat aquests tres talls que a continuació podràs escoltar a Ones de Pau haig de dir d'entrada que trobo a faltar en els moviments per la pau, en general, i en aquestes ponències en particular, una crítica a l'Estat, i més concretament a l'Estat constitucional parlamentari sustentat per l'exèrcit espanyol. Però, és clar, resulta que algunes de les entitats que treballen per la pau formen part de la Generalitat de Catalunya i moltes reben subvencions directes de les institucions públiques. I, per tant, aquestes entitats es troben en els límits perillosos de la col·laboració barra complicitat amb l'Estat i la seva política de la violència. M'atreveixo a sintetitzar-ho amb tres nivells. 1. Activistes. 2. Professionals. I 3. Funcionaris. Atenció, doncs, al pas de l'activista al professional i perill fatal en el salt del professional al funcionari. És clar que aquí em deixo el ciutadà, <laughs> que seria el més important de tots i que hauríem de veure on el situem en aquesta escala o en relació a aquesta escala. Perquè la guerra global, econòmica i militar que estem vivint no s'atura o es soluciona des de les oficines dels professionals i encara menys dels funcionaris per la pau sinó amb la pràctica d'experiències polítiques, assembleàries, democràcia participativa i llibertat col·lectivista. Només farem trontollar la maquinària despòtica, democràtica i militar des del carrer, amb accions directes no violentes, com bloquejos a les centrals nuclears o sabotatges simbòlics i reals del complex militar industrial, per posar només dos exemples. El primer àudio que escoltarem és del Jonan Fernández, membre del Centre per la Pau Baquètic, del País Basc. Superinteressant tot el que diu. Només remarco aquí dos salts evolutius de la lluita per la desmilitarització i, en general, per poder créixer. De la teoria a l'acció i de l'acció a la transformació. O potser, encara més pràctic, de l'experimentació a a l'aprenentatge. Bé, de tot se n'aprèn i les paraules d'en Jonan poden ser molt útils. El segon àudio és de l'actual president de l'Institut Català Internacional per la Pau, Rafael Grasa. Seria un exemple del segon nivell que comentava abans, un professional o un funcionari, o les dues coses alhora. En qualsevol cas, i malgrat que treballa en una institució pública, Grasa ens parla de radicalitat. Bé, ja ho hem dit abans, cal passar de les paraules a l'acció per fer realitat la transformació. I el tercer àudio és del director de l'Escola de Cultura de Pau, Vicenç Fises, que, per cert, també dic d'entrada que fa poques setmanes defensava en un diari del grup Prisa la resolució de Nacions Unides que permet l'atac aeri a Líbia per part d'Estats Units, França i Gran Bretanya. La veritat és que respecto molt el FISAS, però, a banda que jo entengui o no això de les guerres inevitables, espero que no sigui aquest un exemple del tercer salt, del professional al funcionari, perquè segueixo pensant que l'Escola de Pau, així com la Fundació per la Pau, fan una bona feina. Per aclarir aquesta polèmica adjuntaré al blog del programa onesdepau.contrabanda.org l'article abans esmentat i un altre de resposta escrit per Cristóbal Orellana. Bé, doncs aquests són els tres àudios seleccionats de les jornades organitzades per la Fundació per la Pau per celebrar el seu 25è aniversari. Això va ser el 2008 us recordo que primer escoltarem el Joan Fernández, membre de Baquètic, després en Rafael Grasa, president de l'ICIP, i finalment en Vicenç Fises, director de l'Escola de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ones de Pau, diumenge a les 11 de la nit a Contrabanda FM. Bueno, afrontar los conflictos y superar la violencia es el tema eh, Este, este, título de la, mesa redonda viene a, plantearnos bueno, pues los retos del, movimiento por la paz o del pacifismo, de la perspectiva pacifista, los retos eternos. Eh, yo, vamos, tengo la impresión, y empezaré por ahí, por ser un poco crudo, que el movimiento por la paz, la perspectiva pacifista, el movimiento pacifista, llamarle como queráis, está voy a tener problemas como Zapatero ahora. No sé si decir crisis, recesión, eh, <laughs> desaceleración, meseta. <laughs> Bueno, creo que está en una situación estancada, ¿eh? mm, digámoslo así, y que necesita un revulsivo. Y que todos los que estamos en este mundo deberíamos tomar conciencia de eso y, ponernos un poco eh, en esa dirección para poder responder a la pregunta eh, de, esta mesa redonda, ¿no? Afrontar los conflictos, superar la violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Termina la Segunda Guerra Mundial, el mundo reacciona ante la locura y la barbarie. Eh, ahora se cumplen 60 años de la Declaración de Derechos Humanos, se aprueba aquello hay una corriente, digamos, humanizadora, pacifista, en los años 60, 70 eh, eh, eh, irrumpen conceptos revolucionarios entonces, pues como investigación por la paz, cultura de paz, resolución de conflictos, mediación, diálogo, negociación, irrumpen no las palabras, pero sí, digamos, una reflexión potente detrás de todas ellas. Y todas estas palabras pues, eh, y corrientes eh, generan un movimiento que tiene influencia, influencia en la política, en la sociedad, en la educación, y digamos que esa es una gran aportación, una aportación audaz, y en esos años, eh, bueno, se nos propone desde el movimiento por la paz causas nobles y justificadas que pueden mover los corazones de la gente y también medios adecuados, humanistas y humanizadores. ¿no? Eh, pero yo creo que con el siglo XXI y un poco antes probablemente el movimiento por la paz, pues nos hemos quedado en eso, ¿no? En defender causas nobles y justificadas y medios adecuados, el diálogo, la negociación, etcétera. Y estamos ahí con una bicicleta estática, ¿eh? sabiendo que lo que decimos tiene valor, que es, verdadero, que es auténtico, pero sin grandes eh, avances, Bueno, a mí me parece que esto, como decía, necesita eh, un revulsivo. Y bueno, yo plantearé algunas líneas que me parece a mí que pueden servir eh, para un revulsivo. Por ejemplo, eh, creo que hace falta trabajar, incorporar nuestras reivindicaciones a nuestro trabajo la idea de una nueva ciudadanía global, con mucha fuerza, o lo que sería lo mismo, un consenso ético mundial. Y también, en segundo lugar, ampliar nuestro campo a lo que llamaríamos un terreno de la ética, ¿eh? que ahora, desarrollaré. Bueno, esa nueva ciudadanía global eh, que planteaba en primer lugar está, en mi opinión, directamente vinculada al logro de un consenso ético mundial. ¿eh? Es un consenso ético y de dimensión planetaria el que nos puede otorgar la condición de ciudadanos globales, porque si no es ético, no es universal sino restringido y si no es planetario es solo de los nuestros ¿eh? y no es por tanto global. Es un consenso de este estilo el que puede crear un marco básico para la resolución pacífica de conflictos porque definiría o definiría las, vías transitables y las no eh, transitables para una paz basada en la justicia. Bueno, es esto lo que de forma más o menos explícita viene eh, buscando desde hace décadas el movimiento por la paz. Esta búsqueda del movimiento por la paz se ha hecho tratando de implantar unas ideas en la sociedad y en el mundo, mediante lo que podríamos llamar la reivindicación de aprendizajes sociopolíticos. ¿eh? Eh, hemos tratado de reivindicar que la sociedad acepte unos aprendizajes, que la política asuma unos aprendizajes, eh, que. Mm, podríamos eh, distribuirlos en dos, categorías. Por una parte, la reivindicación de actitudes o métodos como el diálogo, la escucha, la empatía, la negociación, que podemos llamar aprendizajes instrumentales, ¿eh? y, por otro lado, la reivindicación de objetivos o metas como la paz, la igualdad, la justicia, que llamaremos finalistas, objetivos, eh, aprendizajes finalistas esto, lógicamente, está muy bien y es imprescindible y habrá que seguir haciéndolo mm, mm, mm, por secula seculorum. La pregunta es si esto es suficiente. ¿eh? Esto es lo que se nos propuso en la década de los 60, de los 70, tuvo su impacto y seguimos ahí, ¿eh? en esta doble dinámica de aprendizajes instrumentales de métodos y aprendizajes finalistas de objetivos y causas nobles. Eh, en mi, opinión, la labor pacifista tiene un déficit de reivindicación de aprendizajes básicos, ¿eh? los que eh, fundamentarían precisamente estos aprendizajes instrumentales y finalistas, los que responden a sus porqués. La lucha por los derechos humanos, la paz y la convivencia necesita reordenarse desde abajo identificando aquellos aprendizajes básicos que, además de servir de base a todos los instrumentales y finalistas, hagan posible entender y ordenar el sentido de la paz como una prioridad dentro de la propia experiencia personal, personalizada y vital. Voy a tratar de explicarme en esto. Eh, imaginemos que cualquiera de nosotros tiene que tratar de, como se decía antes, concienciar, convencer, mm, animar a quien queráis, a un niño, a una niña, a un joven, a una joven o a un conciudadano de que el diálogo es mejor que la imposición, de que la paz es mejor que la guerra. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué es mejor el diálogo que la imposición? Hoy en día, en el mundo en el que estamos, en una discusión tú a tú, con uno convencido de que lo mejor es cada uno a lo suyo y mirar por lo tuyo, mm, igual dialécticamente hasta nos ganaban, ¿eh? en la discusión de argumentos normales. ¿Por qué es mejor el diálogo que la imposición? ¿Cómo puedo yo, desde mi propia experiencia, desde mi propia biografía, eh, entender que es realmente así, sin que me lo enseñe nadie, sin que me lo enseñe un profesor, un padre, una madre o un libro? Está bien que me lo enseñen, pero yo eso cómo lo puedo comprobar en mi propia experiencia. Bueno, los aprendizajes básicos serían aquellos que permiten que yo desde mi propia experiencia pueda entender que el diálogo es mejor que la imposición, que la paz es mejor que la guerra, que es mejor ser solidario que egoísta, etc. Esos serían los aprendizajes básicos. Eh, en, bien, en resumen, en esta primera parte, el avance hacia un concepto de ciudadanía global desde la perspectiva pacifista requiere, en mi opinión, que los actores del pacifismo complementen y completen su labor incorporando a su reivindicación de aprendizajes instrumentales y finalistas la reivindicación de un conjunto de aprendizajes básicos orientados hacia la búsqueda de un consenso ético global, universal, mundial, hacia una nueva ciudadanía global. Eh, yo estoy en Baquetic, en Aránzazu, que es un pequeño Montserrat, salvando pues, todas las distancias y modestamente es un pequeño Montserrat del País Vasco. Allí hay un centro por la paz y llevamos pues un poco de tiempo dándole vueltas a todo esto. Y hemos llegado a la conclusión de que al menos hay cuatro aprendizajes básicos que eh, fundamentan los eh, instrumentales y finalistas y que pueden ser compartidos por diferentes identidades religiosas, culturales, ideológicas, interconviccionales, etcétera. Bien, ¿qué, cuatro aprendizajes son? El aprendizaje de la limitación de la condición humana, el aprendizaje del sentido del agradecimiento, el aprendizaje de la escucha de la conciencia y el aprendizaje de la dignidad humana. Nosotros sostenemos que estos cuatro aprendizajes remiten a la experiencia personal, a lo que uno puede descubrir en sí mismo para después entender otras cosas. Y creemos que estos cuatro aprendizajes deben ser incorporados al bagaje reivindicativo, propositivo del movimiento por la paz. Onas de Pau, a Contrabanda fma RG. Primer aprendizaje, el aprendizaje de la limitación de la condición humana. primero, ¿qué queremos decir? Que en estos cuatro aprendizajes, en estos cuatro puntos, todos, absolutamente todos los seres humanos somos iguales y que en lo más específicamente humano podemos encontrar material muy valioso, herramientas muy valiosas para encontrarnos en lo universal. Esa es la tesis. Estos cuatro aprendizajes, bueno, el primero el de la limitación de la condición humana, es la realidad más real. Somos limitados, imperfectos, si queréis, hasta inacabados. Y siendo la realidad más real, es la realidad que está más fuera de la realidad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos transitorios, imperfectos, ni lo sabemos todo ni lo podemos todo. Sin conciencia de nuestra imperfección nos situamos fuera de la realidad. Es mi propia limitación la que me permite entender la de los otros. Eh, es mi propia realidad la que se convierte en plataforma para acceder al significado profundo de la solidaridad o la dignidad humana. Sin la humildad de la propia limitación, la empatía, el amor o la generosidad son solo expresión de soberbia o sentimiento de superioridad. La humildad de la limitación es requisito indispensable de la empatía, del diálogo, de la generosidad, del perdón, de la reconciliación. ¿Por qué? Por ejemplo, el diálogo. ¿Qué es dialogar? Dialogar es admitir, aceptar que mis perspectivas son siempre incompletas. Si yo no parto de que mi perspectiva es incompleta, no estoy dialogando, estoy haciendo un paripé del diálogo. Eh, dialogar es aceptar que mi perspectiva es incompleta. ¿Y qué quiere decir que mi perspectiva es incompleta? Que soy limitado. ¿Por qué tengo que dialogar? Porque soy limitado. ¿Por qué tengo que perdonar? Porque soy limitado y necesito ser perdonado. ¿Por qué tengo que aceptar la reconciliación? Porque soy limitado y he necesitado que otros se reconcilien conmigo. O vayamos a la actualidad, la sostenibilidad, la crisis económica. ¿Por qué hay que llevar una vida sostenible? porque somos limitados. No se puede vivir por encima de nuestras posibilidades como si no tuviéramos límites. Y la crisis económica tiene bastante que ver con esto, con la idea de que podíamos vivir ilimitadamente. Y lo mismo con la sostenibilidad medioambiental. ¿Por qué hay que ser sobrios y austeros en la vida y no derrochadores y despilfarradores? Porque somos limitados, somos transitorios. El aprendizaje de la limitación de la condición humana es un aprendizaje básico que fundamenta y explica cualquier otro aprendizaje, el diálogo, la negociación, la escucha, la cooperación, cualquier otro. El segundo aprendizaje es el aprendizaje del sentido del agradecimiento. Este aprendizaje implica eh, despertar a las realidades que nos acompañan y merecen nuestra expresión consciente de agradecimiento profundo porque son un regalo extraordinario para la vida es imposible ser feliz, mínimamente feliz, o tener relaciones eh, de convivencia mínimamente armoniosas si no tenemos capacidad de identificar lo bueno, lo positivo que hay en nosotros y en lo que nos rodea, en el compañero, en la hija, en los hijos, en los padres, en la pareja, en los amigos, en la asociación, en la sociedad es indispensable. Si solo fuéramos limitación, qué terrible. Pero también somos ilimitados. Tenemos una capacidad de creatividad ilimitada. Y ese es un factor determinante. Y necesitamos vivirlo desde el agradecimiento. ¿eh? El agradecimiento es el segundo aprendizaje que sugerimos eh, como aprendizaje básico que nos enseña, eh, pues mm, nos da pie a entender después otros aprendizajes de otro estilo. ¿Cómo articular una convivencia normal con cualquier interlocutor si solo podemos ver en él lo negativo, lo que no es positivo, los obstáculos, las dificultades? Es imprescindible tener capacidad de reconocer lo positivo y eh, poder agradecerlo. Y lo mismo con uno mismo. ¿eh? En nuestras propias capacidades podemos reconocer también la de los otros. La escucha de la conciencia. En esto también todos somos absolutamente iguales. Eh, para actuar en la vida de una manera o de otra, para actuar éticamente, por ejemplo, tenemos quien nos aconseje. Tenemos profesores, líderes, obispos, libros, Internet. Tenemos todo lo que queramos para poder eh, orientarnos. Pero al final, en el último momento, uno se queda solo con su conciencia para decidir si quiere actuar eh, de una manera más eh, solidaria o más egoísta. Y ahí se queda solo con su conciencia. Los libros, los asesores ya se han quedado atrás. Te quedas solo con la conciencia. Todos tenemos ese último recurso para actuar de una u otra manera. En cualquier cultura y en cualquier religión y en cualquier lugar del planeta. Esto es así. Eh, ¿Qué ocurre? Que escuchamos poco, mal o nada a nuestra conciencia y que normalmente nos hacemos apaños ¿eh? en función de nuestros intereses, ambiciones, urgencias, prioridades y le damos un revestimiento ético a cualquier decisión que nos venga bien. Y, claro, para poder avanzar en un mundo más solidario, más pacífico, más armonioso, es imprescindible trabajar en la escucha de la conciencia, aprender a escuchar la conciencia. Se da la paradoja de que los autores del atentado del 11S o del 11M o de los últimos que ha habido en el País Vasco, lo han hecho con buena conciencia. Los atentados se hacen con buena conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene diferentes niveles. Y en, en, determinados niveles superficiales de la conciencia está la conciencia de fidelidad al grupo o a la causa que uno defiende. Si lo que yo hago concuerda bien con mi grupo, con la causa que yo defiendo, ya estoy con buena conciencia y puedo hacer cualquier cosa. ¿Por qué no voy a torturar a alguien si torturándole a esa persona puedo sacar una información valiosísima que puede salvar la vida a muchas personas? Ya está. Conciencia tranquila y puedes torturar. Bueno, decir, la conciencia tiene diferentes niveles, hay que aprender a escuchar la conciencia, hay, bueno, en Baquetic ofrecemos cursos sobre todo esto y ahora no me podría alargar porque, pero vamos, ¿eh? estoy simplemente apuntando temas. Y cuarto aprendizaje, el aprendizaje del significado de la dignidad humana. La dignidad humana es la esencia común a todas las personas que nos permite vernos y mirarnos no como meros instrumentos, eh, sino como fines en sí mismos. Y en tanto que fines somos merecedores de respeto y sujetos con capacidad para los mismos derechos. Todas las personas, sin excepción, tenemos una misma dignidad humana. Y esto que igual dicho aquí parece tan básico, está en duda, ¿eh? Está en duda. Eh, cuando tenemos que hablar de un, de un delincuente, hay dudas de si tiene dignidad humana o no. El otro día el presidente Zapatero decía que los de ETA no tienen dignidad humana. Sí que la tienen, sí que la tienen. Otro problema es que no estemos de acuerdo en lo que hacen y que nos parezca una aberración y una barbaridad. Pero todo ser humano tiene dignidad humana. Estas cosas están en discusión y algo que estaría muy claro, debería estar muy claro en el, mundo de la paz, no está tan claro en la sociedad. Y sin embargo, en el descubrimiento de lo que significa la dignidad humana, nos podemos encontrar eh, con todo lo que necesita el movimiento por la paz y la sociedad para afrontar los conflictos, para superar eh, la violencia. El aprendizaje de la dignidad humana significa abrirse al otro, ¿eh? ver en él o en ella una parte de mí y en mí una parte de él o de ella. Esa parte que compartimos es la dignidad humana. ¿eh? Significa darme cuenta que esa persona que me sale al encuentro sufre como yo, disfruta como yo, sueña como yo, ama como yo, muere como yo, se equivoca como yo. La, dignidad humana nos permite entrever lo mejor de la persona a pesar de todo. Esto es lo importante. La dignidad humana es lo que nos permite confiar en el ser humano a pesar de todo. Haya hecho lo que haya hecho. Lo que ha hecho es detestable, deleznable, pero las personas son siempre libres totalmente de elegir lo que hacen, son libres y responsables de elegir todo lo que hacen. A veces no, a veces forman parte de contextos de fatalidad que conducen a, adoptar eh, posiciones absolutamente equivocadas. La dignidad humana nos permite estar pensando siempre en el objetivo de crear condiciones para humanizar la sociedad y para mantener siempre la esperanza en el ser humano, ¿eh? porque todos los seres humanos tienen dignidad humana. Onas da Pau, a Contrabanda FMA. contrabanda, onesdepau.contrabanda.org. Bueno, <coughs> ¿por qué estos aprendizajes y no otros? Bueno, nosotros no hacemos esto una concha cerrada. ¿eh? Nosotros hemos, planteamos estos aprendizajes, se pueden reformular, se pueden incluir otros, se pueden reducir. Estamos totalmente abiertos. Pero creemos que al menos estos sí que lo son por varios motivos. Eh, primero, porque son vivencias que toda persona puede reconocer por sí misma. No son necesarias lecciones exteriores. ¿eh? Que alguien nos diga el diálogo es lo bueno, el diálogo, la paz es lo bueno. Que nos lo digan está bien, pero que nosotros lo podamos reconocer por nosotros mismos. Digamos que con estos aprendizajes, <coughs> perdón, no enseñamos ni inventamos nada. en todo caso, desvelamos lo que ya está dado en cada persona. Eh, y en ese sentido son como los colores primarios de la pintura, fundan el resto. ¿eh? A partir de estas cuatro experiencias, vivencias personales, de limitación, de agradecimiento, de conciencia y de dignidad, podemos fundar el resto de colores, el resto de aprendizajes, el diálogo, la negociación, la paz, la cooperación, etcétera, etcétera. Algo muy importante también es que son compartibles. Esto es fundamental. Lo que hagamos en el mundo en el que estamos tiene que ser compartible por cualquier identidad, ideología, bueno, ideología no, cualquier identidad, religión, convicción, etcétera. Esto es muy importante. Y a veces cuando se busca el consenso intercultural, interreligioso, interconviccional, la identidad propia se considera como un estorbo. ¿eh? Parece que consenso e identidad se eh, contraponen. Yo creo que eso es una barbaridad. Consenso e identidad no se contraponen necesariamente, son compatibles. Y estos cuatro aprendizajes eh, permiten que cada cual desarrolle su propia identidad y que pueda compartir con el resto de identidades, de religiones, de culturas, estas cuatro ideas. Y finalmente son permanentes. Por eso también son básicos. No son aprendizajes que se aprendan de una vez para siempre, sino que son aprendizajes que te están enseñando toda la vida, toda la vida. Cada acontecimiento que nos ocurre, cada dificultad que tenemos, cada conflicto que vivimos, lo podemos releer a partir de estos cuatro aprendizajes, la limitación mía y de los otros, lo que hay de positivo, lo que merece agradecimiento, qué me dice mi conciencia, qué es la dignidad humana en esa situación, ¿eh? y a los 20 años, a los 30, a los 50 y a los 60 y a los 80, estos aprendizajes siguen siendo fuentes que cada vez dan una densidad de significado y de significación mayor. Termino con un apunte final. <coughs> para entender estos eh, aprendizajes o para entender lo que representa esta propuesta hay un requisito. ¿eh? Eh, y si no, no vale. Y el requisito es que esta propuesta tiene que ser sublimada, elevada, ¿eh? elevada a la categoría de no esta propuesta, perdón, sino que la ética, la ética de la dignidad humana debe ser sublimada, elevada a la categoría de proyecto número uno del ser humano en la conducción de su vida social y comunitaria. Es decir, hay que sublimar esta materia para poder entender el sentido de esta propuesta. Eh, bueno, dicho así, igual suena raro, pero voy a ir un poco más allá, incluso tal vez hasta Puede sonar a provocación. Para poder entender esta propuesta es necesario que la ética de la dignidad humana se viva espiritualmente. Es decir, que se recupere la dimensión espiritual de lo que significa la ética de la dignidad humana como valor incondicional. ¿eh? Vivir espiritualmente. Esto, como la espiritualidad se ha convertido, eh, parece ser, en una dimensión exclusiva del mundo religioso, el resto del mundo parece que vive sin espiritualidad. Y sin embargo, la espiritualidad es una dimensión de todos los seres humanos. Y aunque suena raro y a veces esto saca sarpullidos, hay que decirlo, hay que reivindicarlo. El movimiento por la paz tiene que reivindicar la espiritualidad de la ética de la dignidad humana, como valor supremo de la eh, conducción de la vida social y comunitaria. Y eso no es entrar ni en religión ni en esoterismos, es decir, que es una dimensión humana y que hay que vivirla y que la ética solo puede prosperar si se vive así. Eh, pero como tal vez de mí no os fiéis, y eh, no me extraña, eh, pondré un ejemplo para apoyarme, para reforzarme. Hay un libro de Alexandro Barico, Homero, la Iliada, que tiene un epílogo delicioso. Entonces, él dice que la guerra se ha impuesto a lo largo de los siglos y de la historia porque ha sido sublimada ética y estéticamente. Se ha vivido desde valores del bien, se ha potenciado y justificado desde la estética de sus nobles valores. La guerra era una mediación hacia el absoluto. ¿eh? La nobleza, la valentía, la generosidad, dar la vida por mi patria, dar la vida por los otros. La guerra casi era una suerte poder ir a la guerra. Y por eso la guerra ha triunfado. Y ahora más recientemente la guerra es defender la seguridad de nuestra civilización, eh, los valores occidentales, etcétera... ¿eh? Siempre la guerra se sustenta en valores absolutos, en valores espirituales, ¿eh? en la sublimación ética y estética de su fuerza. Bueno, pues dice Alexandro Barico en el epílogo de este libro que la paz mm, mm, solo terminará de implantarse cuando consigamos eh, sublimarla ética y estéticamente al menos al mismo nivel que ha sido durante siglos sublimada eh, la guerra. Eh, son 25 años, todo esto que he dicho puede sonar a utopía o a, yo qué sé, a, lo que sea. Son 25 años de Fundación Perlapau es mucho tiempo, para una vida es mucho tiempo, 25 años, a lo largo de la historia no, Y tal vez muchas personas pensarán, qué hemos conseguido? ¿Qué hemos hecho? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Ha servido para algo todo esto, eh, o todo esto que, estoy, que acabo de contar yo, que a mí me, ilusiona y me motiva, pero ¿servirá para algo? ¿Alguien lo hará caso? ¿Moverá algo en el mundo? Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero el otro día, en un acto que tuvimos en Aranzazu, que estuvo José Antonio Marina, contó una, historieta muy, bonita y la quiero contar un poco en homenaje a Fundación Perlapau. ¿eh? Eh, contó que en una ciudad de Castilla pues, en la Edad Media, había eh, tres hombres picando piedra, picando una piedra. Y que, eh, pues, un jubilado andaba por allí paseando y le dijo al primero, ¿qué hace usted? Y dice, pues aquí estoy, jodido, picando piedra, sudando la tinta china, estoy hasta las narices. Vale, vale. Fue a donde el segundo y le dijo, ¿qué hace usted? Yo lo que me mandan picar esta piedra. Y fue a donde el tercero y le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Yo construyo una catedral. Bueno, pues estamos construyendo una catedral. Aquellos tres picadores no vieron la catedral terminada porque no les dio tiempo. ¿Quién sabe a dónde va a llevar todo esto? Pero estamos construyendo una catedral, la catedral de la paz, del diálogo, de la ética, etcétera. Y 25 años de picar piedra, porque a veces trabajar por la paz es como picar piedra tienen mucho mérito y se merecen, desde luego, todo el reconocimiento y el apoyo. Es que ricasco, moltes gràcies. Bé, a mi això de la Catedral de la Paz no m'agrada gens, però ja ho he dit al principi del programa, que des dels monestirs, des dels monasterios, es poden dir coses interessants i, i hi ha veritables intel·lectuals, però al final el missatge es queda en això, paraules, només paraules, i sobretot que, vulguin o no, serveixen a la jerarquia de l'Església, que mai acceptaria una transformació de la societat radical, o sigui, d'arrel, necessària per abolir les relacions de domini-submissió. Serveixi com a exemple el rol de les dones a l'Església i el que l'Església considera que han de tenir les dones a la societat. Eren les paraules de Jonan Fernández de al Centre per la Pau d'Aquètic i a continuació escoltarem en Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. Som a Ones de Pau, a Contraband FM, i continuem escoltant aquests àudios de la Fundació per la Pau. Deixeu-me que faci dos mirades diferents sobre què podria fer una entitat de pau. Una, la clàssica, en funció d'agenda i una altra que intentaré que sigui més innovadora en funció de formes, de procediments. Quan a l'agenda, jo diria que tenim una agenda enorme que no esgotarem, que és evitar al màxim les conductes violentes en tot tipus de conflictes. Ja veieu que no és una definició molt exhaustiva, àmplia de Pau, però tot i així dona per moltes qüestions, etc etc de treball. Té que veure, evidentment, amb recerca de participació democràtica, estats de drets, equitat i justícia social, gestió constructiva dels conflictes, moltes coses des d'aquesta perspectiva, etc. Aquesta feina, amb l'agenda, seguint les passes de Rapoport, que ens va deixar fa uns quants anys i que per mi seria el number one de la investigació per la pau, la tasca es pot fer amb el que ell anomenava les tres branques del moviment per la pau. I ell parlava de moviment en el sentit de tothom que lluita per, independentment de com. Primera branca, recerca de coneixement fiable i contrastat. En aquí hem avançat moltíssim en 25 anys. Avui en dia hi ha molts centres de producció de pensament vinculats al propi moviment. La pròpia Fundació, el Centre de l'AS i molts, moltes que podria dir, etc. que donen garanties fiables amb el que fan. Però aquesta és la primera pota i encara hauríem de treballar més en alguns aspectes. Segona, programes a mig i llarg termini de formació i il·lustració però amb avaluacions periòdiques, que és el que ens ha faltat, i canvis i refundacions. Tota la tasca d'educació. I tercera pota, evidentment, un activisme coherent, consistent, constant, engrescador, capaç de teixir aliances amb tots els altres des d'aquesta perspectiva. Fins aquí el que seria la mirada d'agenda i d'actors. I per últim, per no allargar-me amb el temps que se m'havia dit, com ho podem fer això? gairebé a títol de provocacions o de titular. Primer, hauríem d'intentar forjar esperances. Però forjar esperances. Una entitat que no forja esperances està aburgesant-se en el sentit del de, debat sobre l'òpera de Tres Rals d'Albert Albrecht o està simplement entrant totalment en el sistema. Per tant, això també ens ho hauríem de plantejar, si no som capaços de forjar esperances, sempre seguint aquella distinció eh, il·luminadora, encara que polèmica i discutible, del John abans. Però al mateix temps s'han de aconseguir expectatives. S'han de crear condicions i resultats. Crec que les dues coses s'han de combinar i no sempre es fan en tots els casos, etc. Darrere d'això vol dir que hi ha un missatge molt clar, no defallir, però per no defallir, tan important com la força, com el coratge, com la valentia, com l'optimisme, és la retroalimentació amb idees positives, amb petits èxits, amb mecanismes diversos. Segona proposta, que no hauria de perdre mai una entitat per la pau, la radicalitat però en el sentit genuí de la paraula, d'anar a les arrels, de ser capaç de fer-se preguntes que ho qüestionin tot de tant en tant. Per exemple, haurem d'entomar un tema especialment preocupant avui en dia i que pot generar persones molt progressistes vinculades amb la lluita per la pau, que venen només de la investigació per la pau i que treballen amb el tema de la construcció de la pau, o que venen del món africanista, tenen visions diferents sobre el que està sent en aquest moment i molt enfrontades l'experiència real de construcció de la pau a l'Àfrica. I això ho hem d'enfrontar, perquè no estan clar en certes coses. No seré jo qui arribi a dir, com diu algun dels amics del, del SOAS, africanista, etc, que el que s'ha fet de construcció per la pau a l'Àfrica, fins i tot per les ONGs, és la cara encoberta de l'ajustament estructural. Però en tot cas això està dient algú i ho està intentant dir amb coses. Mireu l'últim llibre del Marc Dàfil o altres qüestions al respecte. Això ho hem de reconsiderar. La radicalitat vol dir això. Posem coses sobre la taula, però hem de fer l'anàlisi a posterior de si ho estem fent bé o no des d'aquesta perspectiva. Tercera idea, focalitzar. Separar temes, focalitzar. Podem canviar per temporades, etc., però crec que això és un element clau que té que veure amb un que plantejaré després. I focalitzar per ser sartrià, Vicent, <laughs> embrutar-se les mans. Les entitats per la paus que no s'embrutin les mans, és a dir, que no pensin en com construir realment alternatives físiques, etc., que es quedin només en el terreny de la utopia molt llarga, quasi de la quimera, mm, estan bé, perquè forgen esperances però no aconsegueixen expectatives. Per tant, l'embrutar-se les mans en coses concretes és clau. Quarta idea, aliances. Està bé que tinguem en compte que les agendes són compartides, que parlem de les 4 Ds, efectivament, seguretat, pau, desenvolupament, però no tot es pot fer tot, cal crear aliances, xarxes. I això vol dir crear coneixement, millor dit, llenguatge compartit fins i tot entre les tres branques del moviment, que no s'entenen sempre quan parlen la de recerca, la d'educació, la d'acció. Cinquena proposta, dedicar-nos a estudiar comparativament fracassos i èxits. No només a celebrar els èxits i anar sublimant els fracassos, si no moriríem tots de depressió constant, sinó a estudiar els fracassos i els èxits. Crec que un dels grans problemes del moviment per la pau, endèmic de tots els moviments socials que abans deien nous i que ara ja comencen a tenir les seves dècades d'existència, és que sovint tornen a néixer de nou les mateixes coses com si fos, diguem-ne, com si no hagués passat res en 10, 15 o 20 anys. I això és que probablement no hi ha hagut una bona transmissió d'experiències i un bon anàlisi de fracassos, etc. Crec que és especialment important estudiar tant els èxits per fer la llista de bones pràctiques, de lliçons apreses, com els fracassos. Per acabar, sisè lloc, incidència pública, bàsica, fonamental, i aquí novament obrirem tots els debats, i en especial si parlem d'incidència pública amb l'educació, amb qui s'ha d'incidir, però ho deixo per un altre moment, en el conjunt de la població, amb certes capes, i per últim, refundar-se. Tots sabeu que hi ha un moviment, permeteu la metàfora, però és útil en aquest moment, que consisteix en buscar renaixements. Moments en què un fa una recerca de vida interior, etc., i busca tècniques per tornar a renéixer espiritualment, corporalment no tenim res a fer, diguem-ne, ja sabeu que això és imparable i a partir dels 40 anys diuen els fisiòlegs que els músculs es relaxen i comença doncs, tot el procés que tots o alguns coneixem ja en pròpia carn, etc. Però aquest refundament, aquest renaixement és clau, és bàsic hem d'intentar mecanismes per buscar noves fórmules, noves coses de fer, fer anàlisi de consciència, etc. I aquí és on plantejo algun tipus de propostes. A part de que està bé que anem trobant-nos tots al celebrar els 25 anys i a parlar, etc., potser aprenem d'una experiència que només té 3 anys de vida però que està funcionant bastant bé. Les trobades científiques entre grans patums i joves que despunten no parlem de nosaltres com a gran patums, perquè no ho som, sinó simplement com a persones ja de més de 25 anys o de 25 anys amb la bretxa, etc, amb persones joves. I ho fan en comú i amb tutoria, amb les trobades a Canàries i altres llocs, etc. Durant alguns dies conviuen el gran pessimista, no sé què, que creu que ho sap tot, i el jove que despunta, etc, per intentar veure coses des d'aquesta perspectiva, etc. Per tant, si tu hagués de resumir-ho amb una sola paraula, diria la principal cosa, cosa que jo crec que he après, que no sé si és certa, d'aquests 25 anys es podria sistematitzar en aquesta idea. Hem de tenir límits amb les ambicions a aconseguir amb la nostra vida, al mateix temps no hem de perdre la, la radicalitat i sobretot hem d'evitar, hem de fugir de les complaences del cofuisme. Per tant, des d'aquesta perspectiva jo crec que les institucions per la pau tenen molt que fer perquè la seva tasca funcionarà, la veiem, l'hem vist ja, perquè l'opinió pública està canviant. Quan la gent comença a utilitzar frases del moviment per la pau i confon sistemàticament qui les ha dit, en aquest moment jo ja tinc sistematitzats en llibres cinc afirmacions diferents que s'atribueixen, millor dit, cinc persones diferents a les que s'atribueix la famosa frase, que en principi és de Gandhi, de, diguem-ne, no hi ha camí per la pau, la pau és el camí. Quan passa això vol dir que anem en bon camí i que algunes idees van arrelant a la societat. Gràcies. onesdepau.contrabanda.org acabem d'escoltar en Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. A continuació, el tercer i últim àudio del programa d'avui és de Vicenç Fises, un altre dels ponents que va participar en aquestes jornades del 25è aniversari de la Fundació per la Pau del 2008 i que avui en aquest programa estem recordant a través d'aquests àudios. El tercer ponent, doncs, que escoltarem és Vicenç Fises, de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo ara, eh, el primer que vull dir és que eh, ja fa dies que, es, que m'hi han convidat i no, no hi havia manera de preparar-me un esquema. I jo em pensava, a veure, què passa a tu, veure, que, no, que sempre fas esquemes i ara no, no et surt. I m'acabo de donar compte ara mateix al seure aquí. I és, si em permeteu, i sobretot el, el de la filosofia, eh? el Vicent, i és que el títol no m'acabava de, de quadrar. Perquè el títol diu quines han de ser avui les prioritats d'una entitat per la pau. I aleshores, clar, jo tinc una resposta, doncs pues moltes, o depèn, i ja està. Bones tardes, adéu. <laughs> I ara em dono compte que potser hagués estat millor quines podrien, no han de, quines podrien ser avui les prioritats de les, en plural, de les entitats, organitzacions i moviments per la pau. O sigui, aquí em sentiria una miqueta més tranquil, perquè justament la conclusió que arribaré és de que, <clears throat> a diferència, i per això hem evolucionat, a diferència de fa 25 anys, que vam crear centres o iniciatives o campanyes monotemàtiques. Això ens passava a nosaltres i ens passava eh, a molts països, i a Europa de manera particular. Mm, als Estats Units doncs, és normal que la guerra de Vietnam marqués una, unes pautes de comportament i de, de treball. A Europa, a la Guerra Freda, doncs, la política de blocs d'enfrontament entre els països, de divisió de les comunitats, eh, la nuclearització del continent europeu, etc., ens va marcar molt i eren temes prioritaris gairebé per tothom. Després va haver-hi un debat sobre la OTAN i molta gent doncs, es va ficar amb això eh, i semblava que les altres coses no importessin Després, eh, eh, des dels 70s, el moviment d'objecció de consciència es va anar transformant en un moviment d'insubmissió, un moviment antimilitarista, després va desaparèixer el servei militar obligatori i molta gent es va quedar orfe d'objectius, no? etc. Això ha estat una, una constant, però per mi és l'inici de, de la reflexió que, no, que faig ara, o que fem ara, sinó que han fet durant molts anys. Mm, per exemple, sempre hem distingit, però això no vol dir que siguin coses incompatibles, sinó que poden anar en paral·lel o poden anar més intensificades, entre el que és un treball de, eh, de documentació, de recollida d'informació, que pot eh, permetre fer sensibilització, donar coneixement eh, a persones perquè comencin a ficar-se doncs, amb el que en diem el moviment per la pau, moviment que ja és una paraula que no m'acaba no, sí, sí que m'agrada la paraula Moviment per la Pau, però eh, jo fa també anys que dic el Moviment per la Pau no són només les persones que estan organitzades amb entitats que porten la paraula pau. Això, als inicis potser sí, perquè ens hauríem d'identificar mm, abans de la pau venia, va venir la no violència, no? Però va arribar un moment on eh, nosaltres també vam madurar, penso dos plegats, a entendre que la pau no era una cosa vinculada exclusivament amb l'absència de guerra. Això fa molts anys que ho vam aprendre, no? I vam entendre de que havíem de ficar-nos més a entendre totes les variants de les violències. I això va ser un pas fort, important, perquè hi ha tants tipus de violències que no venen de l'ú militar que aleshores ens va donar peu a ficar-nos a entendre més la violència cultural, la violència física, la violència estructural, etc. que això després s'ha traduït en moviments, en organitzacions, en campanyes, eh, que de vegades no, no s'utilitza la paraula pau. Però estem treballant per la pau. Didàcticament, sobretot a les criatures, eh, fem servir mm, les quatre Ds, no? La pau, per simplificar-ho, és el, tot el treball en pro del desarmament, dels drets humans, de la democratització i del desenvolupament. Llavors, i anem afegint altres paraules, desenvolupament sostenible, democràcia participativa, etc. no? I hem anat eixamplant eh, aquest espectre. Per tant, <clears throat> eh, les organitzacions que no es diuen de pau, però que estan treballant en aquests àmbits i d'altres, que es mantaré si tinc, un, si tinc temps, per cert, Toni, no porto rellotge i m'avisa 5 minuts abans, eh, tot aquest magma de gent que es belluga, que té inquietuds i que d'un moment o altre entén els desequilibris, la poca harmonia, les injustícies que hi ha en el món i que es tradueixen també a prop a casa nostra, a prop, amb les nostres societats, les nostres ciutats, no? I no diem ara aquests dies tan eh, escandalosos i patètics on ha explotat eh, aquest desequilibri no? i que, com han dit molta gent en titulars de, de, de premsa, el que s'està fent és socialitzar la pobresa no? i donar tots els recursos que tenen eh, eh, eh els estats per donar suport eh, i treure les pessigolles a la gent justament que ha creat bombolles, que ha fet especulació, que ha enganyat, que ha estafat i que s'ha fet milionària a costa de, de la gent corrent. Eh, deien també sempre que hi ha un altre aspecte vinculat al primer, que és la gent que es pot eh, o fa l'opció de dedicar-se sobretot a l'anàlisi, a la recerca, Aquí entren universitats, però entren també mm, estaments i eh, organitzacions no universitàries que tenen el seu departament d'estudi, etc. I això ha produït eh, una quantitat gran de publicacions que ens ha ajudat molt a la reflexió, per, sobretot per entendre el món no? i per veure maneres alternatives, que és l'altre, per mi, paradigma gran entre fa 25-30 anys i ara, que és que abans eren molt contra o anti i ara som però a favor de i eh, el, el que ens enganya, eh, eh, entusiasma és buscar alternatives a les coses no estar plorant tot el dia i aquesta cultura de la lamentació de, de ser sempre nens petits eh? I aquest, aquest és un canvi molt substancial que ha ajudat molt, per exemple, al moviment que inicialment es deia antiglobalització i després s'ha anat matitzant amb altres paraules perquè el que feia era propostes, no? Doncs tot això ha d'haver-hi centres que potenciïn més aquest aspecte que no pas d'altres, no? Quan tenim bona informació i l'hem analitzat bé és quan ens podem mobilitzar de manera efectiva. I us ve l'acció. I l'acció ve eh, a molts nivells. Eh? eh, hi ha una acció que està una mica devaluada en aquests moments i que fa 30 anys tenia més força, que és l'acció vinculada a la pròpia persona. És a dir, que eh, és una cosa que jo insistiria que no hem de descuidar la dimensió personal del treball per la pau. La construcció per la pau no pot estar dissociada a la, a la construcció o la, o la deconstrucció de, de defectes que tenim en la nostra manera de pensar de, fruit de que vivim en una cultura determinada i construir doncs, un sistema de pensament que ens doni una, un, una, una base eh, eh, per argumentar d'una manera sòlida el que volem i pensem i creiem realment que s'ha de fer. A partir d'aquí és quan eh, hem après de que no podem anar en solitari, això, eh, perdonaran els que ho fan i els que ho han fet, perquè ja s'han mort. Jo personalment mm, no crec molt amb els eh, herois. Crec que no, la pau no es construeix a base de, només de buscar eh, de manera desesperada el nostre heroi o heroïna. No? La persona perfecta que ens guia i ens dona la llum i, i només hem d'anar darrere. Això ho han fet molt de temps, no? I crec que és una cosa que no, no és bona. Està bé que hi hagin persones amb lideratge, amb idees i que eh, arrosseguen, no? però a partir d'aquí hi ha d'haver-hi doncs, eh, altres coses. Internet ha estat l'aliat eh, o l'instrument per canviar una miqueta aquest paradigma. No? I aleshores la vida de treballar en xarxa, que abans era més difícil, ara és molt més fàcil i eh, gràcies a les xarxes internacionals hem obtingut victòries realment notables. Eh, per què? Perquè hem assolit, eh, hem, hem, diguem-ne, hem après de que hem de posar una sèrie de límits també a les nostres ambicions. Una cosa són els ideals, i jo sóc superidealista, però eh, pràctic. És a dir, que eh, a mi m'agradaria que se solventessin tots els problemes que hi ha al món, però ja sé que que com a mínim mm, una persona no pot abastar tot, i un centre tampoc, i un moviment tampoc. Aleshores, la selecció, dir, bueno, ens tricarem això però intensament i de manera intel·ligent. És una de les coses que ha de guiar doncs, el, el moment de eh, fer créixer una nova iniciativa o de donar un tom a una iniciativa que existia. Eh? Limitar-nos amb els objectius però ser més intel·ligents, molt pràctics i tenir estratègies concertades. No? Aleshores, és clar, eh, ja no podem parlar de el nostre, la nostra entitat, i per això pluralitzo molt. La nostra entitat ha de tenir personalitat perquè ens marquem uns objectius, però el que hem de buscar són complicitats <clears throat> mm, i aleshores aquí hem de veure com ens podem eh, eh, interactuar amb organismes internacionals, amb moviments socials, eh, amb, amb les ONGs que treballen amb temes que tenen que veure amb la idea del concepte de pau, eh, amb centres d'estudi, amb els estudiants, amb els profes, amb els infants, eh, no només com a receptors de, de tot una, eh, uns estris de lo que és l'educació per la pau, sinó persones que també poden fer influència a casa, a casa seva, fent preguntes als seus pares, per exemple. Els mitjans de comunicació, no, perquè mm, aquesta fascinació pels corresponsals de guerra i en canvi no acaben d'entendre el que vol dir corresponsal de pau no? I, i, i això doncs, eh, es pot fer. Les empreses, no? perquè tinguin una responsabilitat social i no estiguin implicades amb la multiplicació dels conflictes i sobretot amb el seu allargament. Les religions, mitificades sempre pels seus aspectes pacífics, perquè tenen totes les religions una base en comú que és molt bonica, no? No, sobretot eh, la idea aquesta gran de no facis en els demés no que, el que no dir que et fessin a tu però no n'hi ha, no ha prou, vam recordar que a la base de totes les religions hi ha això. No? Les religions han servit també per estimular i per beneir les guerres i eh, la cultura belicista. Però poden jugar un paper superpositiu i, i han, de ser, han de ser aliats. Els sindicats, els, els eh, sectors professionals, els arti el món artístic, etc. No? Per tant, eh, està bé que tinguem entitats, jo dirigeixo una, però eh, hem de tenir la sensibilitat de veure el que estan fent els demés. I com un artista en solitari, a vegades, o un conjunt, o, eh, sigui de música o un escultor o el que sigui, eh, ens pot proporcionar quantitat d'idees i pot tenir una, un potencial de, de trametre idees eh, i generar emocions que després es poden convertir no en compassió, que és un primer pas, sinó en una implicació i un compromís. I tot això, doncs, eh, per mi forma part del moviment per la pau, no? I ens, ens hem d'acostar i no perdre de, de vista això. Ones de Pau a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, org. treball de construcció de pau, jo crec que mm, la primera qüestió és, i per tant una entitat eh, és conèixer què és el que vol fer i preguntar-se quina és la millor manera de fer-ho. Aquesta és, la, per mi, la primera qüestió. I després, mm, coherentment, hi ha una, unes grans preguntes, no? Quins objectius, és a dir, què volem, eh, l'anàlisi del context, és a dir, que, on farem les coses, quines prioritats geogràfiques o temàtiques, etc. Eh, fer una bona programació realista, què farem, per qui, amb qui, amb quines aliances d'entrada, eh, com aconseguir-ho, la implementació, i després saber quin és el final que volem, quins resultats volem obtenir. És a dir, no sortir una miqueta de, d'aquesta ambigüetat que teníem fa unes dècades, de que volíem fer tot i tot estava bé, però no teníem capacitat d'incidència. No? Jo recordo fa molts anys, eh, amb l'Arcadi li deia, Arcadi, jo havia tornat als Estats Units i eh, de fer un, una mirada com funcionaven allà els moments per la pau, i, esclar, vaig dir, mm, allà fan lobby, i aquí no hem après encara a fer lobby. Lobby doncs, doncs és ajuntar-nos estratègicament una sèrie de grups, no tots, els que es poden entendre o poden eh, confluir energies cap a una direcció, conèixer molt bé determinades situacions, saber analitzar molt bé i, fer, i convertir-nos en contrapoder no? per fer pressió als centres de decisió política o militar o el que sigui. No? I això jo penso que, mica en mica, hem anat aprenent aquestes pràctiques de, de lobby i per això, doncs, eh, ara ens belluguem molt amb campanyes, no? Mm, un recordatori de campanyes. Tinc aquí un paper que és una mica antic, no? Però fixeu-vos, eh, en una dècada hem posat damunt de la taula pública i és de debat internacional el tema dels nens soldats. Fa, fa 10 anys això no es parlava, no? Eh, es va crear eh, la Cort Internacional de Justícia. Ha estat un procés on hi ha hagut de participar molta gent. Eh, la maternitat sense riscos, eh, l'estop a l'explotació laboral infantil, eh, els nens del carrer, la campanya de roba neta, de comerç just, totes aquestes campanyes per al control de les armes, eh, per l'exportació, etc. L'evolució de les armes nuclears, que encara n'hi ha. Eh, la provisió de les mines antipersonal, que va resultar en un tractat internacional, eh, l'estop a la mutilació genital femenina, l'abolició de la pena de mort, les proves nuclears. Recordeu, ara ho comentàvem alguns, han passat 9 anys de la crida de l'AIA, no? que va anar un fotimer de gent allà. Han passat 9 anys i es va fer un programa que no està complert. O sigui que deures eh, en tenim encara per fer, no? Etcètera. Bé, permeteu-me que faci un petit parèntesis, ja que tenim l'avantatge que aquests àudios estan gravats i puc fer un stop i afegir eh, aquest missatge que, que ara faré. I és que, a veure, mm, el Tribunal Penal Internacional ens diu al Vicenç Fises que és un, un gran logro, un, una fita important per a la democràcia i per a la justícia i ja ho vaig dir en altres programes i inclús també ens ho han dit advocats eh, que doncs, coneixen molt bé com funciona això de la justícia universal i ho coneixen prou bé perquè han participat en les querelles pel genocidi que va haver-hi a Guatemala, per exemple, o també en els casos de l'extradició i l'intent de judici a Pinochet, a Xile. Bé, doncs això del Tribunal Penal Internacional, aquest Tribunal de l'Aia, no serveix per res, perquè quan funciona, funciona molt a posteriori dels fets i també és molt arbitrari quan es jutja eh, unes persones a uns dictadors, per exemple, o quan no es jutja els altres, etc. Això està lligat amb el tema de l'imperi de la llei, que és el que no acabem tampoc de <laughs> desmuntar ni, ni com a mínim d'atacar des d'aquestes entitats i de moltes parts del moviment per la pau. Per tant, com deia al principi del programa, hem de fer aquesta denúncia de l'Estat, de la militarització de l'Estat, i no ho fem, no sé per què. Potser, com deia abans, és perquè moltes d'aquestes persones, i em sap greu dir-ho, però s'ha de dir, estan més a prop dels funcionaris que no dels professionals i encara més lluny dels activistes. Aquestes tres categories que també comentava al principi del programa abans d'escoltar els àudios. I és clar, a aquestes alçades de la pel·lícula el Consell de Seguretat de Nacions Unides, que representaria aquest imperi de la llei, al qual es sotmeten tots els estats que tenen doncs, presència, encara que no sigui permanent en aquest Consell de Seguretat de Nacions Unides, doncs són els que estan marcant, estan apuntant doncs, quines han de ser aquestes guerres que rebutgem, tot i que, com ja he dit també al principi, per exemple, en Fises no rebutja i m'ho matisa de moltes maneres, però en definitiva el que diu és que el Consell de Seguretat de Nacions Unides doncs, actua correctament amb aquesta resolució 1973 en la qual es permet eh, l'atac aeri a Líbia. I una altra cosa és que també eh, en Vicenç Fisas ens parlava de que s'havia abolit doncs, el treball infantil, etc etc i bé, pot ser que s'hagin fet avanços per resoldre'l, però no tinc les dades aquí a la mà i em sembla que no m'equivoco si dic que actualment, en ple segle XXI, el 2011, doncs l'esclavitud al món mm, és pitjor del que hi ha hagut en tota la història. Vull dir que hi ha més milions i milions de gent sota el llindar de la pobresa, vivint en la pobresa extrema i treballant en condicions laborals que són pròpies de l'explotació esclava. En fi, tanco aquest parèntesis i acabem amb aquest tercer àudio en el que en Vicenç Fisas ens comenta moltes coses interessants, com per exemple 10 estratègies, resumeix ell, per construir la pau. Eh, voldria acabar amb dir una miqueta com a conclusions personals de, mm, una miqueta d'estratègia, no? <clears throat> Com treballar per la pau? Són com uns 10 punts. Primer, amb una perspectiva propositiva, ja ho he dit. Eh, tenim l'obligació de deixar de plorar i buscar alternatives, però alternatives realistes, la utopia l'hem de tenir sempre. O sigui, qui no tingui utopies al cap eh, es quedarà paralitzat enmig del camí. No? Però aquesta utopia no, no la solem mai. I és com jo faig servir, doncs, dient, a veure, l'horitzó. Tu l'horitzó sempre el veus, però vas caminant i no el pots agafar mai, perquè l'horitzó sempre serà un altre. Però vas caminant, que això és el que importa. Establir objectius clars i assumibles. Eh, no podem ser somia truites. Jo me'n recordo, tinc una foto al meu despatx de l'any mm, de la, del referèndum de l'OTA, que, de l'OTAN, que hi havia ple de debats. Jo vaig fer un debat, i juraria que era aquí, <laughs> aquí mateix, i amb el Jordi Pujol. Jo portava una barba de l'època, no? De, així, ben llarga, i el Pujol pues, més, més jovenet i eh, jo era partidari del no i el sí i argumentàvem. I al final em va dir, és que vosaltres sou uns somiatruites. Què collons, uns somiatruites? En aquell moment, en aquell moment, eh, la política de blocs no era una tonteria. No, mm, l'OTAN ara és diferent i es pot criticar, però no, és una altra cosa, que no té res que veure amb com era durant la Guerra Freda. No? I tenia molt de sentit eh, mm, mullar-nos per desvincular les aliances militars amb unes pràctiques de domini sobre determinats països, eh, sobre perifèries i sobretot amb uns estris, uns instruments que eren de caràcter nuclear. Tercer punt seria insistir en que hem de treballar amb xarxes. Per tant, les organitzacions hem d'aprendre no estar amb tothom, perquè això també és, no és pràctic amb tothom no, no cal que ens entenem, però, però hem de trobar uns àmbits de connexió per treballar conjuntament. Mm, hem de respectar els mínims en comú, és a dir, jo vull, reivindico la diversitat, és a dir, que no pot ser que tothom fem el mateix, per exemple. Això no, no tindria sentit, a més, no, no és possible. Tenen persones que, eh, o sigui, ha dhaver persones que es dediquin una cosa i uns altres a l'altra, i els educadors per la pau o sigui, convé que tots tinguem en el cap uns coneixements cada vegada més ampli, eh? que ningú sigui ignorant de per què els processos de pau són difícils, les negociacions sempre estan en crisis, o que no pot ser que els que es dediquen a determinades campanyes no sàpiguen res d'educació per la pau. Hem de fer una educació compartida, uns mínims, una base, que ens ajudarà molt a millorar el que fem en concret. Hem de tenir una perspectiva internacional encara que treballem amb campanyes que, estiguin, eh, que siguin més casolanes. No? Entendre el món és molt complicat, jo diria que impossible, però hem de fer l'esforç d'intentar de comprendre el va de millor. I això és interessant. Hem de buscar les maneres de que la gent pugui participar, que no sigui cosa d'experts, que això és una tentació que a vegades tenim. Eh? Eh, evidentment, hi ha centres que faran un tipus de treball que no pot fer qualsevol o que eh, hauran de passar molts anys de formació per fer aquell, aquell tipus de feina. No? Però hem de buscar maneres perquè tothom que està neguitosa, que té, que té un, <clears throat> un malestar profund sobre com està estructurat el món, tingui canals de participació amb aquesta ampli actors que eh, he dit. Eh, temps dilatats. A veure, allò, sim, com era? Sin prisa i sin pausa, com era allò, aquella frase? Famosa? Bueno, no, l'altra. Sin prisa però sin pausa, no? Allò, una mica això. És a dir, entendre de que eh, si volem determinats objectius no es poden aconseguir en una setmana i a vegades en un any eh, hem de tenir una noció clara dels temps que, te, que es necessiten. Canviar valors d'una societat pot requerir una generació. Canviar una política determinada pot requerir una dècada, eh, etc. No? Eh, I això és important, aprendre els temps que necessitem i, per tant, saber els anys que hem d'invertir de compromís fins que arribem a uns primers resultats, per petits que sigui. També hem de combinar la pedagogia amb la pressió, amb la capacitat de lobby, les dues coses a la vegada. Mm, considerar com un valor afegit la recerca, la recerca feta amb rigor. Eh? No podem anar de cantamanyanes, amb idees eh, molt genèriques. Hem d'anar eh, darrere amb un document sòlid amb arguments. Actuar a tots els nivells, com he dit abans, a nivell individual, el subsistema i el sistema, a nivell més estructural. I després, una cosa que no ens podem oblidar, assumir en lo personal el cost dels canvis estructurals que busquem. Eh? No pensar que, que, bueno, que ha de canviar el món i les estructures, però nosaltres no. I serem els beneficiats, però sense fer com l'àguila, ja sabeu que les àguiles viuen 70 anys, però als 40 anys passen una crisi molt forta perquè eh, tenen uns canvis del bec, del pic no pot picar, les ales ja no li donen força i ha de passar 5 mesos, ha de pujar dalt de tot d'una muntanya eh, i passar-se 5 mesos, donar-se cops al pic de la muntanya perquè, perquè se li tregui el, el bec, el pic, li surti un de nou que serà molt fort i les, ales, ai, les plumes eh, es aniran marxant i li sortirà un plomatge nou i té 30 anys més per poder volar. No? Aquesta és una metàfora que m'agrada molt, però que vol dir que no, no, no podem deixar només de mirar l'exterior, sinó hem de combinar l'interior i l'exterior. Aquestes són per mi les lliçons que he après en aquests anys de, de treballar per la pau i per tant eh, acabo dient una organització, una entitat, un moviment, es pot dedicar a moltes coses i és necessari que tinguem aquesta diversitat, aquesta pluralitat, que intentem treballar conjuntament i d'aquesta manera la incidència sempre serà més gran i els objectius seran més assolibles. Gràcies. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, contrabanda, punt, org. Hem escoltat en Joan Fernández de el Centre per la Pau Baquètic de el País Basc. Després en Rafael Grasa, president de l'Institut Català Internacional per la Pau. I finalment en Vicenç Fises, director de l'Escola de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mm -hmm. nadie se ha juzgado. con el imperio. Que nos sigan, que no, que nos sigan. Mas de Pau, a Contrabanda FM. Doncs acabem aquí aquest programa enllaunat amb els tres àudios seleccionats i editats per Ones de Pau que, entre d'altres, van poder escoltar-se el 2008 a les jornades del 25è aniversari de la Fundació per la Pau a Barcelona. Nosaltres tornarem el proper diumenge amb un nou programa en directe. Et recordo que també pots escoltar els programes gravats connectant-te al blog onesdepau.contrabanda.org que actualitzem cada setmana publicant els àudios d'Ones de Pau i les informacions relacionades amb cada programa. Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem el proper diumenge a les 11 de la nit i recorda que també pots escoltar les redifusions els dilluns a les 7 del matí i els divendres a les 9 i mitja del vespre. Gràcies a tothom, salutacions i fins aviat.